سنت دانلود تقدیم می کند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم آه،, آه آه مدتی پیش بلوچستان یتیم شد بلوچستان ایران پدر خیش را بدا گفت پدری دلسوز و مشفق مهربان و متواضع با خانواده خیش بدا نمود حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور پدری مهربان برای این مرزوبون بود ایشان اصفه تقباب و تواضع و فروتنی بودند انسان با دیدن چهره نورانیش به یاد خدا اخلاق زیبایش هر بیننده ای را شیفته می کرد کلام پرمهر حضرت مرهمی بود بر دلهای مجروحان و مجلس درس او تشنگی تشنگان علم و معرفت را برطرف می کرد فندها و اندرزهای حکیمانش انسان را بیاد لقمن می برد زود او انسان را بیاد ابو ابوبکر و غیرت دینیش انسان را بیاد عمر می برد حیای او یادآور عثمان و شجاعت ایشان یادآور علی بود علم ایشان یادآور امام اعظم و مهمتر این که درس حدیث ایشان انسان را بیاد محمد مصطفی می بود مولانا محمد یوسف رحمت الله علیه در هیچ حالتی متوجه غیر الله نمی شد در سختترین حالات زندگی به یاد خدا بود طوفان و زلزله او را از خدا غافل نمی کرد به طوری که در هنگام یکی از سختترین زلزله ها در حالی که همه مردم سراسیمه به این طرف و آن طرف می روند و مصداق آیه قرآن و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا قرار گرفتهاند ایشان با چشمانی پر از اشک در این لحظات سخت به سجده افتاده و از خدا طلب معافیت می کند و به بارگاه او تذرع می کند نصف شبها خدا را فریاد می کند که خدایا سرابان ما و بلوچستان ما را چه می شود درد امت در سینه او جوش میزد تاب و تحمل معصیت خدا را نداشت ایشان یکی از اولیای خدا بودند چهره ایشان انسان را بیاد نانوتبی و گنگوهی می انداخت وجود ایشان رونق محافل ما بود اما دریغا و دردا که دیگر در محافل خیش مولانا محمد یوسف را نخواهیم دید جای ایشان در این محفل ختم صحیح بخاری شهرستان سراغان امسال چه خالی است و جای خالی ایشان احساس می شود از خداوند متعال خواستاریم که قبر ایشان را منور و جای ایشان را جنت الفردوس بگرداند روحش شاد و یادش گرامی یتیم شد سرابان از رفتن پدر جان دلهای ما شکسته از داغ و درد هجران آن یوسف توانا شیخ الحدیث دانا ودا و گفت ما را افسوس و آه و افغان یتیم شد سرابان از رفتن پدر جان دلهای ما شکسته از داغ و درد هجران آن یوسف توانا شیخ الحدیث دانا ودا و گفت و افسوس و آه و افغان یتیم شد سرابان از رفتن پدر جان دلهای ما شکسته از داغ و درد هجران آن یوسف توانا شیخ الحدیث دانا ودا و گفت ما را افسوس و آه و افغان خند پاک او بود فانوس روی ما لبخند پاک او بود فانوس روی ماهش عشق خدا نمایان در سیرت و نگاهش عشق خدا نمایان در سیرت و نگاهش گریم و مثل باران از داغ هجر آن دور گریم و مثل باران از داغ هجر آن دوست گویند و می رود زود هر آن که فرد نیکوست گویند و می رود زود هر آن فرد نیکوست یتیم شد سرابان از رفتن پدر جان های ما شکسته از داغ و درد هجران آن یوسف توانا شیخ الحدیث دانا ودا و گفت و افسوس و افغان درس حدیث ایشان مقصود عاشقان بود در سین حدیث ایشان مقصود عاشقان بود پندو و کلام نغزش مرهم به قلب بود پند و کلام نغزش مرهم به قلب بود بود اصفه دیانت و بود و دیانت تقوا و حلم و رفت آن یوسف سراوان استاز با سعادت آن یوسف سراوان استاز با سعادت یتیم و شد سرابان از رفتن پدر جان دلهای ما شکسته از داغ و درد جان آن یوسف توانا شیخ الحدیث دانا ودا و گفت ما أفسوس أهوان برفت نشق قلوبهم عشاق را تکان داد برفتنش قلوب عشاق را تکان داد اجر و فراق یوسف مرا چقدر زیان داد هجر و فراق یوسف ما را چقدر زیان داد با رفتنش دل ما دنیای حزن و ماتم با رفتنش دل ما دنیای حزن و ماتم مانند شهر کنعان غمگین و شهر ما هم مانند شهر آن غمگین و شهر ما هم یتیم و شد سرامان از رفتن پدر جان دلهای ما شکسته از داغ آن یوسف توانا شیخ الحدیث دانا ودا و گفت و مارا افسوس و آه و صدها سلام بر او به مرقد متهر به روح پرفتوهش گلاب عطر انبر یادش گرام یوهم روح مبارک شاد یادش گرام یوهم روح مبارک شاد سلام ما به ایشان جایش به جنتان باد سلام ما به ایشان جایش به جنتان باد جایش به جنتان باد صلوات بر حضرت محمد و آل و اصحابه